Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. ساحة الأبطال سيفا ملهما في كل تراجش اسم كريم استاذ ثرويا ضج سبع من أراضي أمتي سارت كريمي كنت لنعمك فارسا عاف القعود منعما منعما حياته فتقدما www.autak.com soba put vjernika. Za ti prepoznaješ sve što samo na osnovu federalne televizije i je vjerilo to što se sve diglo na nas, nije tako mi Allaha. Nije i tako mi Allaha i mi vas taburamo, mi vas trpimo, mi vas ne hapsimo, mi vas ne udaramo, mi vas ne prijemo, mi vam ne tražimo PDV, ništa ne tražimo od vas. Zašto nam tako vraćate? Hvala Allahu da je to tako. Hvala Allahu se bareke od tala tako. Samo iz jednog prostog razloga. دولار دولار دي استنا أبي قلبي وفكري إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سر فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سر فيه إنه نهج الإله Zar ne živite tegovnim životom? Zbog čega? Zato što ste okrenuli glavu od Allahove knjige. Pa vam vlastiti imetak postao teža. Vlastite porodice su vam postale teške. Zato što nećete nešto što kaže uzvišeni. Da ju kelifu lahu nefzeli lahu saha. Nikog nismo opteretili preko njegovih mogućnosti. الرجاء لك يا ربي ولائي كل صبح ومساء ولك الشكر جزيلا أنت يا ربي رجاء بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا ربي اليقين بكتاب الله vraćate. Zar nismo ušli زنيت معوش من nismo došli u centar vaših diskoteka, kafića, robni kuća i pijaca, zbog čega? Valahi, samo se nama ne ide, ali moramo nas, gospoda nam naređuje. Ne želimo samo da vas viđamo u džamijama, u smislu ne, nego potrebni su upute oni koji su van džamija, van džamija, oni koji su na pijacama, oni koji vrijeđaju ovu vjeru da im pojasnimo da mi nismo teroristi, da im pojasnimo da smo mi ti koji im želimo dobro, a ne oni klasinici koji im lažu. I zato pozivam ovaj narod, nemojte da nas mjerite sa federalnom televizijom i špionima koji ništa ne govori onama osim ružno i lažu izmišljaju. Nego provjerite vijesti onama u knjizi Allaha te bareke u i knjizi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Provjerite da li smo mi teroristi, da li lažemo, da li vas mi lažemo ili oni koji vam obećaju dženete da 100 eura. Provjeri se dobro vijesti o nama. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Na www.baltal.com Soba put Vjernika. كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تشكو الحياة مفلح من سر فيه إنه istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera.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 Njega slavimo. Njega veličamo. I od njega oprosti i uputu tražimo. I neka je salavat i selam. Na njegova roba i posljednje poslanika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Njegovu porodicu. Njegove ashabe. I sve one koji su ga slijedili i one koji će njega slijediti za dana sudnjeg. Draga moja braćo, kada bih mogao pisati kako se sad osjećam, bio bi najsretniji da vam izvadim svoje srce pa da to vidite. Ovaj dan, ovdje u krajini, neću reći u Bihaću, već u krajini, je nešto što ima svoju posebnu dražu. Dok danas ljudi veličaju jedan mraza ili nekakve praznike, skupina muslimana u Bosni je ovih dana se raspršila sa davom Muhammed alaih salatu wa salam. Gradovi u krajini pod vojstvom naših šehova su danas bili i ovi dana preplanjeni davom Muhammed Ali Salatu Vesalam. Hu alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li uzhirahu ala dini kullihi wa lau karijal mušikun. On je poslao poslanika sa uputom, sa istinskom vjerom, da bi je uzigao iznad svih vjera. Mladići koji su ovih dana, kažem pod vodstvom naših darija i čehova, su ispunjavali jedan emanet, emanet od koga su se ustegli nebesa i zemlja. A to je da pokažu ovom narodu i da im kažu, o narode moj, mi vam želimo džennet, o narode moj, Mi vam želimo ono što i mi imamo kod sebe. O narode moje, govorili su danas mladići u Krajini. Mi želimo da vam pokažemo da smo sa vama. Ali na način kako je to pokazivalo i Allahu najdraže stvorenje, da vam dostavimo din, da vam dostavimo vjeru. Pa smo se sa vama izmiješali na način kako je to radio Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Mi vas pozivamo sunnetu, mi vas pozivamo vjeri kojoj se ne da i ne može niko spriječi da se, da se pokaže istinom. Mi vas pozivamo u sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato od vas ne tražimo ništa. Zato od vas ne tražimo da nas hvalite, da nam plaćate, da nas tapšete, nego samo da prihvatite Mi tražimo o narode moj i nudimo vam džennete, nudimo vam milost, wa ma arsalnake illa rahmetan lil alamin. Nudimo vam milost Muhameda sallallahu alejhi wa sallam Pomagajte se na pet Nudimo vam milost Nudimo vam milost poslanika sallallahu alejhi wa sallam U stvari milost Allaha te bareke ve taala. Mi vam nudimo Zalik il kitabu la rejde fi. Knjigu u kojoj nema sumnje. Knjigu u kojoj nema ništa što bi moglo da, da remeti. Da remeti ovo. Zbog čega Resul sallallahu alejhi ve dolazi nama? Ne valahi, nego naprotiv. Naprotiv, mi vam nudimo o narode moj. Nudimo vam šta? Nudimo vam džennete, nudimo vam uputu, nudimo vam propise od Allaha te bareke od tada, kako da se kaješ, kako da moliš oprost od njega, kako da tražiš uputu i nudimo vam pravi put. Za uzvrat, šta nam vraćate? Zar nismo ušli među vas? Zar nismo došli u centar vaših diskoteka, kafića, robnih kuća i pijaca? Zbog čega? Valah se nama ne ide, ali moramo nas, gospoda nam naređuje. Ne želimo samo da vas viđamo u džamijama, u smislu ne, nego potrebni su opote oni koji su van džamija. Van džamija, oni koji su na pijacama, oni koji vrijeđaju ovu vjeru. Da im pojasnimo da mi nismo teroristi, da im pojasnimo da smo mi ti koji im želimo dobro, a ne ovi plaćenici koji im lažu. I zato pozivam ovaj narod Nemojte da nas mjerite sa federalnom televizijom i špionima koji ništa ne govori onama osim ružno i lažno izmišljaju. Nego provjerite mjesti onama u knjizi Allaha te bareke o i knjizi Mohameda sallallahu alaihi ve selleme. Provjerite da li smo mi teroristi, da li lažemo, da li vas mi lažemo ili oni koji vam obećaju ženete da 100 eura. Provjerite dobro vijesti onama. Pa ćete vidjeti da li smo mi na vagi Kur'ana i Sunneta. Da li smo prevažnuli u onoj skupini koja laže i koja želi da, da vas obmanjuje, da bez sebe uđete u ženet, da sa psovanjem Allaha uđete u ženet, vallahi, vallahi tako nećete uspjeti. Koga vam je onda prijatelj, o narode moj? Je li vam prijatelj onaj koji vam stavše po ramenima i kaže, dobri ste, dok ste drogirani, dok ste pijeni, dok kradnete, jer da nije vas, kako bi zulumčari živjeli, Ili vam prijatelj onaj koji vam kaže uđite u džennet gospodara svoga. Mi vam nudimo knjigu. Huvelezi arsala rasulahu bil hudavidi mi haq. Nudimo vam uputu gospodara nebesa i zemlje. Nudimo vam uputu jedinog istinskog Boga koji se zove Allah. I nudimo vam ponos i vjeru koja se zove Islam. Pored koje druge vjere nema. Mi vam to nudimo, o narode, o narode naše ispunjavamo misiju koju su preuzeli, koji smo preuzeli od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da ljudima objasnimo šta je vjera. Nama nije i nije nam briga što ćete nam reći šta god da nam kažete, da smo ludi, da smo sihirbazi, da pravimo fitru da pravimo razor. Ako je fitna razor, uzmite lekce koje smo dijelili ovih dana u Bihaću, u Sarskom mostu, u Ključu, u sazivnoj Božimu, pročitajte, da li onda piše da pozivamo na terorizam ili vas pozivamo u džennete gospodara svoga. O narode, o narode naš, mi nismo ti koji smo poslani da vas hapsimo, da vas ubijamo, da vas spaljujemo, da vas da vam lažimo šta mi vjera, vallaha nismo. Mi želimo da se opravdamo gospodaru te bareke o teala, da smo ispunili misiju. To nam je glavni cilj, zbog čega nas Allah te bareke od tala uputio, nije nas uputio da vam krijemo, nije nas uputio da vam lažemo, nije nas uputio da vam petljamo, zato mi nećemo da se kotkamo sa ovom uputom, jer nas je i uputio samo zato da bi vama, o narode moje, dostavili risalu Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Prelijepo je bilo čuti neko jutro šejha Bilala kada smo klanjali u namazu kako dovi Kako dovi za ovaj narod? Kako dovi za ovaj narod, braćo moja draga? Prelijepo je bilo čuti te dove od koga se leti krvu žilama. Zar može biti taj čovjek terorista? Zar smo mi teroristi? Zar smo mi fundamentalisti? Šta nam želimo, subhanallah? Otvorite malo oči. Pitam ženu neki dan. U, u Božimu, Kaže, je to vehavijska vjera? Ja je pitam, dobro, reci mi šta je vehavijska vjera? Opiši mi ti, ja je ne znam. Kaže, ne znam. Za ti prepoznaješ nešto samo na osnovu federalne televizije. I je vjerilo to što se sve diglo na nas? Nije tako mi Allaha. Nije i tako mi Allaha. I mi vas saburamo mi vas trpimo, mi vas ne hoćimo, mi vas ne udaramo, mi vas ne prijemo, mi vam ne tražimo PDV, ništa ne tražimo od vas. Zašto nam tako vraćate? Hvala Allahu da je tako. Hvala Allahu da barek evo tala tako. Samo iz jednog prostog razloga. Do vas dolazi istina, a vi je nećete. Do vas dolazi istina, a vi je odbijate. Do vas dolazi din, Lakše je za 100 eura da te neko ukopa, nego besplatno ne služaš nešto zbog čega te mola, može Allah te bare kema tala uputit i da zato tim uzrokom i sebevom uđeš u džennet gospodara te bare kema tala. Mi zato i jesmo ovde. Naša primarna misija je dava. Zato i kažem da ovih dana sam možda najsrećniji čovjek na zemaljskoj kugli. Prije svega što vas ovoliko vidim ovdje, a druga stvar što vidim da ova dava ne može joj niko ništa, kako uzvišeni obećava, braćo moja, makane hakana lena natrul mu'minin, Allah se obavezu da će nas pomoć, tako mi Allaha jednog, braćo moja, kada bi ovde vani došlo milijarde ljudi da nam našteti, Allah neće dozvoliti, neće dozvoliti da se njegovo svjetlo gasi, neka se dobro, Allaha mi jednog jedinog, sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem će biti Vole učene mušikun koliko god to ne bilo povolje mušicima šta nas briga što govore drugi? Nek znate dobro, ako smo teroristi zato što pozivamo ljude u džennet, da ne gore vječno u džehennemu, ja se ponosim time, ako smo teroristi, što nikom nismo dinara uzeli, što ne krademo, što ne ražemo, zašto nas ne pitate koji su to programi, da ne bi trošili silne milione eura zbog kojih programa dolazite do tog stadijuma da u vas čovjek noćas bude u diskoteci, a ujutru pada Allahu na seždu. Na seždu. Nismo ni jedan euro potrošili. Ni jedan euro ne trošimo da izvodimo ljude iz smina na svjetlo. Ni jedan euro. Zašto se niko ne zapita? Zašto se niko ne zapita kakvi su to programi? Šta je s tim ljudima koji su sinoć bili drogirani, a ujutru veličaju svoga gospodara. Zašto se niko ne pita? Zato što im ne odgovara. Zato što im ova i priroda ove vjere je takva. Ili ćeš je prihvatiti, ili ćeš je odbiti. Kako malo prije čujemo, kada šejt Ilal poziva, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah je najveći, Allah je najveći, vallahi, vallahi braćo, vallahi, tako mi Allaha, kada se čuju ove riječi, Nema ni jednog muslimana koji može i smije ostati ravnodušan. Ešhedu en la ila ila la. Svjedočim da nema Boga osim Allah. Hajde na la. Svaki dan nam nudimo milost. Hajdite na namaz. Hajjana se la. Dođite na spas. Šta to mi vama nudimo? Zar ne živite tegovnim životom? Zbog čega? Zato što ste okrenuli glavu od Allahove knjige. Pa vam vlastiti metak postao težak vlastite porodice su vam postale teške zato što nećete nešto što kaže uzvišeni la yukellifu Allahu nafsan illa wusaha nikog nismo opteretili preko njegovih mogućnosti Kur'an nije teret osim munafiku Kur'an i sunnet nije te baba osim onome ko nije svatio šta je ova vjera Kur'an i sunnet nije te baba osim onome lažovu i pokvarenjaku koji misli da će krijući pokazati ljudima šta je vjera i čekati svoj poseban moment. Ne u Allahi braćo, ovaj din je, je, je vjera jave, javno. Ova vjera se mora pokazati ljudima zbog čega? Da bi ljudi vidjeli šta je istina, šta je zabluda. Ako budemo krili, ako budemo petljali muljali, kako će onda ljudi prepoznati istinu? I budite sigurni, braćo, budite sigurni, vallahi, da danas trebamo biti ponosni, ponosni, pogledajte šta uradi samo jedno iskreno srce, malo me drese i pogledajte, sve se usija od dina i nura, sve se usija od sunneta i ne može niko od vas reći da mu danas ovde nije lijepo. Ne može reći da mu danas i da se ne osjeća šta u ovim ajetima koje ni kaže Vokane haka na lejna nasu mu'minin. Ja sam se obavezao da ću pomoći svoje robove, da ću pomoći mu'mine. Pogledajte ko je na našoj strani. Pogledajte ko se obavezao da će nas pomoći. Samo onaj ko ne vjeruje, ko ne vjeruje u ove ajete, može tražiti uzroke. To je pogrešne uzroke, misleći da će ga oni dovesti do Allaha te bareke od tala. Samo onaj ko ne vjeruje u ove ajete, Allah će pomoći skupinu. Allah će pomoći jedno, jednog jedinog roba, ako treba, da bi sačuvao svoju vjeru. Jer je on te bareke od tala obećao da će čuvati din od iskrivljenja svakom onom poručujem, bez obzira kakvo zvanje imao, koliko god imao pamet i mislio da je pametan, neka zna dobro, samo jedan protis mali ako pokuša da izmijeni ili prikaže onakvim kakvim ga nije prikazao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavio je rat Allahu te bareke ve taala objavio je rat sunnetu, objavio je rat Allahovim hajetima, a on garantuje da će čuvati, znaš li ti šta si uradio, znaš li šta hoćeš da uradiš, hoćeš da se ratuješ sa gospodarom nebesa i zemlje, sa onim koji te stvorio, vema halatu džinne varince, illa li ja budun, a nije te stvorio nego da se vladaš po propisima koje on te bare kao tala objavio, nije te stvorio da ti izmišljaš propise da bi sad bilo lakše, I neka zna svaki onaj, neka znaju svi, svi vallahi koji misle da mogu Kur'an i Islam zatrti u zemlju, imaju problema sa ljudima, imaju problema sa ljudima koji vole više smrt nego što oni vole život. Vallahi, ova slast dale i islama se ne može iščupati s prsta, braćo moja, osim kod munafika. Ova ljepota suneta, ove dove, ovi namazi, ovi sabahi, ovi ezani, post, Ramazan, džihad na Allahovom putu, oni ne znaju šta je to. Zato gledaju među nama luđake, zato misle da smo ludi i kada budu došli na taj stadion, da kažu vi niste normalni, alhamdulillah, eto vi ste normalni, mi nismo. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi edmahin. Svaki od nas, braćo moja, radi da bi zaradio oprost svoga gospodara. Svaki od nas se nada da ćemo Allah kevare kao tala sebebom i tase i njegovih dijela smilovati se i ući u džennet. Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže sahabima, nimene moja dijela ne uvode u džennet. Braćo moja, Allah omiljeni kaže da ga dijela ne uvode u džennet osim ako mu se Allah smiluje. Zašto onda obećavaju ljudima da bez dijela mogu ući u džene? Kada moraš imati bitaku da bi ti se smilovalo. Moraš imati vizu, kako kažeš je bila. Vizu moraš imati, rođo moj, da bi ti se smilovalo. A na tvojoj vizi, u tvojim papirima nema ništa. Osim pijenja alkohola, nove godine, prostitucije, nemorala, kako misliš ući u džennet? Zar smo ti mi neprijatelji? Zar smo ti mi neprijatelji? Nas treba da ne vidi više gdje god se okrenemo. Kogod, ko ne god naupane više od službenika, daj mi ličnu kartu, a niko djeda mrada, mrada ne legitimiše. Niko njegov kupr neće da razokrije i da kaže nemojte muslimani, nemojte, I nijedno djete se ili majka ili otac ili djed ili nana više ne duga bradi. Sad mu brada nije duga i rugoba i brčine one. Zbog čega? Pa taj mu donosi, njegov mu Bog donosi paketić. Santa Claus, Sveti Nikola, jada. To mu donosi i niko se ne čudi sad. Šta će mi bradilja sa tim paketićem? Ne, ne, može da uđe kroz ođa i kroz prozor da Bog da prošao kroz svetičku jamu, tu mu je svjetlo. Amin. Amin. Zato, braćo moja, na nama je, musliman je uvijek između dva stanja, zapamtite dobro, musliman je uvijek između dva stanja, sabur ili džihad, to je sablja. Sad smo na saboru. Saburajte, braćo. Ja znam, evo braća mi kažu da su imali problema u jednom dijelu grada. Neću reći kojim, odbijali su ljudi, neće. Kaže jedan čovjek dok su mu davali letak, kaže ja ću u džehennem, nemoj mi davati to. Braćo moja, jesu oni česti što govore? Kaže ja ću u džehennem, nemoj mi davati to. I zamisli, čime te Allah počastio? Braćo, jesmo li mi svjesni da nas je Allah počastio da budemo dostavljači njegove upute. Budite sigurni, njega mi jednog jedinu, od onih koji su ovo organizovali, pa do onih, do najmanjeg ono koji je dao i ono što je najmanje jada doprineo, da se ova dava, jer mi se nismo okupili da jedemo i da pijemo, nismo vallahi, nego su šehovi rekli, srž je dava, ovo je nešto, zbog čega trebamo zahvaljivati Allahu te bareke o koji je nas odabrao da budemo ti. Odabrao te Allah te bareke u oteala da budeš dostavljač i pomagač posljednje odjave suneta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Treba da budemo ponosni. Sigurno će svi oni koji su davali doprinos u ovome blagodati te dane i tog rada za Allahu vjeru osjetiti na ovome, a i na ovome svijetu. Jedino što nam ostaje da molimo uzvišenog gospodara da nas učvrsti kada dođu iskušenja. Molimo Allaha te bareke od dala da nas pomogne da ne pokrtnemo u osvornim trenucima. Uzdamo se samo u njega. Uzdamo se samo u Allaha te bareke od dala. Mi nemamo vojske. Mi nemamo zaštite osim njega te bareke od dala. Mi nemamo policiju. Nemamo ništa formirano. Nemamo vani tenkova. Nemamo ni mobitela čestitovni kompjutera. Imamo samo Allaha te bareke od dala. Allah nešto hoće, zapamtite šta sam vam rekao. Allah je mudar, Allah nešto hoće. Ovo su momenti kada nemamo ni para, ni sistema, ni navigacija, ni satelita, ni raketa. Svi su se digli na malu skupinu Allahovi robova. Wallahi, Allah nešto hoće. Allah te bare kao tala molim da nas učusti, da se uzdamo samo u njega. Molim ga te bare kao tala za svi naši ibadeti, budu usmjereni samo njemu te bareke od dala. Molim ga uzvišenog da nam podari razboritost u oskurnim trenutima, da nas poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti na dunjalku, kaburu i na sunjemu danu. Allaha molim da uputi ovaj narod, da uputi čitavu krajinu, da uputi čitavu zemaljsku kuglu. Allaha molim da mi budemo sebe onih koje će on te bare kao tala u putu. Allah molim da u naša srca ugradi snagu imana i muđahida. Allah te bare kao tala molim da u ovim zimskim danima pomogne našu braću muđahide koji se bore da Allah reč bude godnja. Allah te bare kao tala molim da pomogne našu braću u Afganistanu, u Čečeni, u Kašmiru, u Palestini i svuda gdje se bore da Allahova riječ bude glavnja. Allaha molim da nas stavi u njihove safove. Molim Allaha te bareke o tala da uzvići islame muslimane. Molim Allaha te bareke o tala da učusti naše daje, da učusti našu lemu, da nam da razboritost u osnovnim trenucima. Volim Allah se bare kevatala da od nas odad nas strah i kukavičnog i nifa i sve vrste grijeha. Volim Allah se bare kevatala da sjedini srca muslimana. Allah molim da sjedini srca daja. Allah molim da sjedini srca daja. Allah molim da sjedini srca daja. Wallahi spremni smo da pružimo ruku takvom je Allah jednog jedinog. Wallahi Allah molim Allah molim da vrati one dane kada smo s tekbirima živjeli. Allah molim da nas sve uputi napravi put. Da nam podari ono što je dobro i korisno za nas i na ovome, a i na onom svijetu. Rekao ovo Allah molim da oprosti imeni i divama. I posljedna dova, alhamdulillah, rabila alemin.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 ثم إن علينا حسابهم الله أكبر كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل سمي الله لمن الحمدان الله أكبر صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير الله أكبر المثلث والجليل كيف السبيل لحرق غرضه وإثبات Oh.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 يوصل غيره لا درب يوصل غيره مع أنه درب طويل مع أنه Ma annahu Svi putevi će biti zatrpani Ostaje samo put vjernika Tačka Soba za put vjernika